ชาปานสูตร The Family of the Six Animals ภิกษุทั้งหลาย บุรุษผู้มีตัวเป็นแผล มีตัวเป็นผู้พอง พึงเข้าไปสู่ป่าหญ้าคา ถ้าแม้หน่อหญ้าคา ก็พึงตามเท้าของบุรุษนั้น ใบหญ้าคา ก็พึงบาดที่ตัวที่ผู้พอง บุรุษนั้น ก็พึงจะได้รับความทุกข์โทมนัส ที่มีการตำและการบาดนั้นเป็นเหตุ โดยยิ่งกว่าประมาณ แม้ฉันใด พิสูจทั้งหลายบุคคลบางคนในธรรมะในนี้ อยู่ในบ้านก็ดี อยู่ในป่าก็ดี ย่อมได้บุคคลผู้กล่าวท้วงว่า ท่านผู้นี้แล มีการกระทำอย่างนี้ มีสมาจารอย่างนี้ เป็นหนามแห่งชาวบ้าน ผู้ไม่สะอาด เปรตนั้น บุคคลผู้นั้นจึงชื่อว่า เป็นหนามแห่งชาวบ้าน ผู้ไม่สะอาดฉะนั้นเหมือนกัน ภิกษุรู้แจ้งอย่างนี้แล้ว พึงทราบความไม่สองบอนและความสองบอนพิกุส Suppose a man with limbs wounded and festering would enter wood of tawny reeds, and the gusar thorns would prick his feet, and the reed blades would slash his limbs. Thus, that man would thereby experience even more pain and displeasure. So do pickles. Some pickles here, gone to the village or the forest, meet someone who reproaches him thus, this venerable one, acting in such a way, behaving in such a way, is a foul village thorn. Having understood him thus as a thorn, one should understand restrained and non-restrained. ภิกษุทั้งหลาย คือเธอผู้ใดในธรรมวินีนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้วก็ย่อมน้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารัก ย่อมไม่เข้าไป เป็นผู้ตั้งกายคตาสติ มีใจมีประมาณน้อยอยู่ และย่อมไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นอังบังเกิดขึ้นแล้ว แก่เธอตามความที่เป็นจริงเธอนั้นเมื่อได้ฟังเสียงด้วยหู ได้ดมกลิ่นด้วยจมูก ได้ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องปฐปาด้วยกาย หรือรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้ว ย่อมน้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารัก ย่อมขัดเคืองในธรรมารมอันไม่น่ารัก ย่อมไม่เป็นผู้เข้าไปตั้งกายาคตาสติไว้ มีใจมีประมาณน้อย และย่อมไม่รู้ชัด ซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือ แห่งอาคุศลธรรม อันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง and how, because, is there non-restrained. Here, having seen a form with the eye, one is intent upon a pleasing form, and repelled by a displeasing form. He dwells without having set up mindfulness of the body, with a limited mind, and he does not understand as it really is that liberation of mind liberation by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder. Having heard a sound with the ear, having smelled an odor with the nose, having savored a taste with the tongue, having felt a tactile object with the body, having cognized a mental phenomena with the mind, he is intent upon a pleasing mental phenomena and repelled by a displeasing mental phenomena. He dwells without having set up mindfulness of the body with a limited mind, and he does not understand as it really is that liberation of mind, liberation by wisdom, wherein those evil, unwholesome states cease without remainder พิสูจทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษ จับสัตว์หกชนิด อันมีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกัน มาปลูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคง คือเขาจับงู มาปลูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้ จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัขจิ้งจอก จับลิงมาผูกด้วยเชือกเหนียว เส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง แล้วผูกรวมเข้าด้วยกัน เป็นปมเดียวในท่ามกลาง แล้วปล่อย พิสุทังหลายครั้งนั้น สัตว์เหล่านั้นทั้งหกชนิด ที่มีที่อาศัย และที่เที่ยวต่างๆกัน ก็ยื้อแย่งจุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตน งูก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำนกก็จะบินขึ้นไปในอากาศ สุนัขกก็จะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้า และลิงก็จะไปป่า ครั้นเหนื่อยล้ากันทั้งหกสัตว์แล้ว สัตว์ได้มีกำลังมากกว่า สัตว์นอกนั้น ก็จะต้องถูกลากติดตามไปตามอำนาจของสัตว์นั้น. Suppose a man would catch six animals with different domains and different feeding grounds, and tie them with a strong rope. He would catch a snake, a crocodile, a bird, a dog, a jackal, and a monkey and tied each by a strong rope. Having done so, he would tie the ropes together with a knot in the middle and release them. Then those six animals, with different domains and different feeding grounds, would each pull in the direction of its own feeding ground and domain. The snake will pull one way, thinking let me enter an ant hill. The crocodile would pull another way, thinking, let me enter the water. The bird would pull another way, thinking, let me fly up to the sky. The dog would pull another way, thinking, let me enter a village. The jackal would pull another way, thinking, "Let me enter a carnal ground." The monkey would pull another way, thinking, "Let me enter a forest." Now, when these six animals become worn out and fatigued, they would be dominated by the one among them that was strongest. They would submit to it and come under its control ภิกษุทั้งหลาย ข้อนี้ฉันใด ก็ฉะนนั้น ที่เธอผู้ใดไม่อบรมกระทำให้มาก ในกายาคตาสติแล้ว ตาก็จะจุดเอาเธอนั้น ไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจ ก็จะกลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง หูก็ชุดเอาเธอนั้นไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟัง ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยะขยงจมูกก็จะฉุดเอาเธอนั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะฉุดเอาเธอนั้น ไปหารสที่ชอบใจรสที่ไม่ชอบใจ ก็กลายเป็นสิ่งที่เธอ รู้สึกอึดอัดขยะขยง กายก็จะฉุดเอาเธอนั้น ไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจ ก็จะเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง และใจก็จะฉุดเอาเธอนั้น ไปหาธรรมารมที่ถูกใจ ธรรมารมณ์ที่ไม่ถูกใจก็กลายเป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง so too p i c a u s when one has not developed and cultivated mindfulness directed to the body the eye pulls in the direction of agreeable forms and disagreeable forms are repulsive the ear pulls in the direction of agreeable sounds, and these agreeable sounds are repulsive. The nose pulls in the direction of agreeable odors, and these agreeable odors are repulsive. The tongue pulls in the direction of agreeable tastes, and these agreeable tastes are repulsive the body pulls in the direction of agreeable tactile objects, and disagreeable tactile objects are repulsive. The mind pulls in the direction of agreeable mental phenomena, and disagreeable mental phenomena are repulsive. พิสุทั้งหลาย คือบุคคลใดในธรรมะในนี้ เห็นรูปด้วยตาแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในรูปอันน่ารัก ย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายาสติเอาไว้ มีใจหาประมาณไม่ได้ และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญา วิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรมเ อันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอตามความเป็นจริง เมื่อเธอได้ฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องปฎิภาด้วยกาย หรือรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้ว ย่อมไม่น้อมใจไปในธรรมารมอันน่ารัก ย่อมไม่กัดเคือง ในธรรมารมอันไม่น่ารัก เป็นผู้เข้าไปตั้งกายสติเอาไว้ มีใจหาประมาทไม่ได้ และย่อมรู้ชัดซึ่งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไปไม่เหลือ แห่งอกุศลธรรม อันลามกเหล่านั้น อันบังเกิดขึ้นแล้วแก่เธอ ตามความเป็นจริง and how because is there restraint here having seen a form with the eye, one is not intent upon a pleasing form, and not repelled by a displeasing form. He dwells having set up mindfulness of the body, with a measureless mind, and he understands as it really is that liberation of mind, liberation by wisdom wherein those evil, unwholesome states cease without remainder. Having heard a sound with the ear, having smelled an odor with the nose, having savored a taste with the tongue, having felt a tactile object with the body, having cognized a mental phenomena with the mind, he is not intent upon a pleasing mental phenomena, and not repelled by a displeasing mental phenomena. He dwells having set up mindfulness of the body with a measureless mind, and he understands as it really is that liberation of mind, liberation by wisdom, wherein those evil unwholesome states cease without remainder. เปรียบเหมือนบุรุษที่จับสัตว์หกชนิด ที่มีที่อยู่อาศัยต่างกัน มีที่เที่ยวหากินต่างกันมาผูกรวมกันด้วยเชือกอันมั่นคงคือเขาจับงู มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่ง จับจระเข้จับนก จับสุนัขบ้าน จับสุนัขทิ้งจอก และจับลิง มาผูกด้วยเชือกเหนียวเส้นหนึ่งเส้นหนึ่ง ครั้นแล้วนำไปผูกไว้กับเสาเกื่อน หรือเสาหลักอีกต่อหนึ่งภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น สัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้น มีที่อาศัย และที่เที่ยวต่างๆกัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัยและที่เที่ยวของตนของตนงูก็จะเข้าจอมปลวกจระเข้ก็จะลงน้ำ นกก็จะบินขึ้นไปในอากาศ สุนัขกก็จะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้า และลิงก็จะไปป่า ในการใดแลตีความเป็นไปในภายในของสัตว์ทั้งหกชนิด มีแต่ความเมื่อยล้าแล้ว ในการนั้น มันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้า นั่งเจ้า นอนเจ้า อยู่ข้างเสาเขื่อน หรือเสาหลักนั่นเอง Suppose because a man would catch six animals with different domains and different feeding grounds and tie them by a strong rope he would catch a snake a crocodile a bird a dog a jackal and a monkey and tied each by a strong rope Having done so, he would bind them to a strong post or pillar. Then those six animals, with different domains and different feeding grounds, would each pull in the direction of its own feeding ground and domain. The snake would pull one way, thinking, "Let me enter an ant hill." the crocodile would pull another way, thinking, "Let me enter the water." The bird would pull another way, thinking, "Let me fly up into the sky." The dog would pull another way, thinking, "Let me enter a village." The jackal would pull another way, thinking, "Let me enter a carnal ground." The monkey pull another way, thinking, Let me enter a forest. Now, when these six animals become worn out and fatigued, they would stand close to that post or pillar. They would sit down there. They would lie down there. พิสุทธิ์ทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้นเธอผู้ใดที่ได้อบรมกระทำไม่มาก ในกายาคตาสติแล้ว ตาก็จะไม่จุดเอาเท่านั้น ไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง หูก็จะไม่ชุดเอาเท่านั้น ไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟัง ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง จมูกก็จะไม่จุดเอาเ่านั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะไม่ชุดเอาเธอนั้น ไปหารสที่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจก็จะไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง กายก็จะไม่ชุดเอาเท่านั้น ไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง และใจก็จะไม่ชุดเอาเท่านั้นไปหาธรรมารมที่ถูกใจ ธรรมารมที่ไม่ถูกใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงฉันนั้นเหมือนกัน พิสุทัิงหลายคำว่าเสาเขื่อน หรือเสาหลักนี้ เป็นคำเรียกแทนชื่อ แห่งกายากตาสติเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึ่งสำเนียกใจไว้ว่ากายาคตาสติ คือการมีสติอยู่ในกายของเราทั้งหลาย จะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำไม่มาก กระทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไป กระดทำให้เป็นของที่อาศัยได้ เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบ เพียรปรารบสม่ำเสมอด้วยดีพวกเธอทั้งหลายพึงสมีใจด้วยอาการอย่างนี้ so too p i c o u s when one has developed and cultivated mindfulness directed to the body the eye does not pull in the direction of agreeable forms, nor are disagreeable forms repulsive. The ear does not pull in the direction of agreeable sounds, nor are disagreeable sounds repulsive. The nose does not pull in the direction of agreeable odors, nor are disagreeable odors repulsive. The tongue does not pull in the direction of agreeable tastes, nor are disagreeable tastes repulsive. The body does not pull in the direction of agreeable tactile objects, nor are disagreeable tactile objects repulsive. The mind does not pull in the direction of agreeable mental phenomena, nor are disagreeable mental phenomena repulsive. A strong post or pillar, this is a destination for mindfulness directed to the body. Therefore, because you should train yourselves thus, we will develop and cultivate mindfulness directed to the body, make it our vehicle make it our basis, stabilize it, exercise ourselves in it, and fully perfect it. Thus should you train yourselves.